Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վրա ոչ մի ճնշում չի գործադրվում։ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում չի փոխվել։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Շուշի արեստագործական ուսումնարանում հյուրընկալել են Ֆրանսիայից ժամանած գործընկերներին։ Ինչ կիրառում ու փոխադարձ կապեր ունի հայերենը։ Իսլամական պետությունը մեծագույն համաշխարհային սպառնալիք է։ Վիգդարչինյանը առաջիկա դեկտեմբերին կմենամարտի Ֆիլիպինցի բռնցքամարտիկի դեմ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասն Նոյեմբերի 12-ին ժամը 21-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել զինծառայողներ Վահե Վարդկեսի Վանոյանը ծնված 1995 թվական եւ Միքայել Արաքելի Թորոսյանը ծնված 1996 թվական։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում վերլուծում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում հերքել է որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները այն մասին, թե միջազգային միջնորդները ճնշում են գործադրում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա ստիպելու համար նրանց համաձայնվել հակամարտության կարգավորմանը հրաժարվելով որոշ տարածքներից։ Այն պնդումները, թե ինչ որ ճնշում է գործադրվում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վրա, չի համապատասխանում իրականությանը։ Եթե այդպիսի ճնշում լիներ, Հայաստանի իշխանությունները ուղակի կասեին այդ մասին, ասել է Բակո Սահակյանը։ Հարցին թե հնարավոր է համարում, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանի շահագործման հանձնվելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը միանա Միջին եւ Մերձավոր Արևելքում հակահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին, Սահակյանը նախ արձանագրել է, թե այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարողանում է դիմակայել Ադրբեջանի հարձակումներին, արդեն հակաահաբեկչական պայքարի դրսևորում է ապա ապա հավելել է եթե Ստեփանակերտի օթանավակայանը շահագործվի Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել այդ հարցի շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան այցից հետո ռուսական կոմերսանտը գրել էր, թե իբր հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նախկին լղիմ հարակից տարածքների հանձնման հնարավորությունը Ադրբեջանին բացառությամբ 1-2-ի, ապա ռազմականացման եւ հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Բաքվի համաձայնության դիմաց։ ԼՂ նախագահը նշել է, որ հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցություններին։ Առանց մեր անմիջական մասնակցության Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Սա պետք է լինի ելման կետը։ Պատմության մեջ չկա այնպիսի դեպք, երբ մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր որոշվել է առանց նրա մասնակցության, ասել է Բակո Սահակյանը։ Նա հավելել է, որ պետք է վերականգնել ձևաչափը, որը սահմանվել է 1994 թվականին Բուդապեշտի գագաթնաժողովում։ ԼՂ նախագահը Մամուլի ասուլիսում կրկին շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի իրավասության տակ։ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ստեփանակերտի օթանավակայանը Ռուսաստանի օթոժին տրամադրելու մասին նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից ոչ մի խոսք չի եղել։ Այս մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ռեգնում գործակալության Մոսկովյան գրասենյակում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի ասուլիսի ժամանակ լրագրողի կողմից ընդհանրը հարց է հնչել, արդյոք Արցախը պատրաստ է Ստեփանակերտի օթանավակայանը տրամադրել ռուսական օթուժին ահաբեկիչների դեմ պայքարի համար, նախագահն էլ պատասխանել է. Մենք գրեթե ամեն օր առնչվում ենք ԱԱԲ-ջության հետ, որովհետև Ադրբեջանը ԱԱԲ-չական պետություն է, երկիր, որը ամեն օր դիմում է թե քաղաքական, թե ռազմական, թե լրատվական ԱԱԲ-ջության, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Ռեգնումը երեք գրել էր, որ ԼՂ նախագահը ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանը կարող է կիրառվել Ռուսաստանի օթուժի կողմից Սիրիայում հակաաբեկչական գործողությունների ժամանակ, եւ որ օթանավակայանի շահագործումը սկսելուց հետո ԼՂՀ-ն պատրաստ է քննարկել այդ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չի փոխվել։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց Կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ռուսական լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումներին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր գործընթաց է սկսվել եւ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից շրջանները։ Հայաստանի իշխանությունների կարծիքը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում շատ հստակ է ու անփոփոխ։ Խնդիրը պետք է լուծվի հայ հայտնի երեք սկզբուկների հիման վրա, ընդգծեց Շարմազանովը։ Նա հավելեց, որ ԼՂ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այլընտրանք չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան փաստացի ունի այսօր։ Խնդիրը պետք է ունենա բացառապես խաղաղ կարգավորում, ասաց Շարմազանովը հավելելով, որ սա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պաշտոնական տեսակետն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը եւս մեկ անգամ հավաստիացրեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ուղղությամբ նոր գործընթացի մասին լուրերը վստահոտ են եւ որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման հարցում Հայաստանի Հանրապետության եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների համար անընդունելի են առանձնացնել ու քննարկել ինչ որ բաղադրիչներ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Կարեն Նազարյանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ ԼՂՀ հարցի քննարկումը։ Բնական է, որ Լավրովի այցելության ժամանակ չէր կարող շրջանցվել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր լինելու հանգամանքը, ասել է Նազարյանը։ Հարցին թե տեղեկություններ չունի, քննարկվել է ԼՂՀ հարակի շրջանները վերադարձնելու հաց, հարց, ինչպես ռուսական կոմերսանտ պարբերականներ վերջերս գրել որպես քննի կարգավորման տարերից մեկը, փոխնախարարը պատասխանել է. Ես հանդիպմանը չեմ մասնակցել։ Լրագրողների ճշտող հարցին, թե նման տարբերակ ընդհանրապես քննարկվում է կամ օրակարգում նման կետեր գոյություն ունեն, Նազարյանն ասել է. Այդ հարցերին բազմիցս անդրադարձ եղել է, ամենատարբեր առիթներով խոսվել է, որ առհասարակ գոյություն ունեն Մինսկի խմբի կողմից արված առաջարկներ։ Խոսքը վերաբերում է համապարփակ կարգավորմանը եւ այստեղ առանձնացնել ինչ որ տարեր ու քննարկել անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ համանախագահների։ Բայց չեմ կարծում, որ հանդիպմանը նման անդրադարձ եղել է։ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, որում անդրադառնում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևին։ Կառույցի կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի համանախագահները նշում են, որ իգիտություն են ընդունում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ուշադրությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, կիսում են բանաձևում հայտնված մտահոգությունները, որոնք վերաբերում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ու շփման գծում լարվածության աճին, ինչպես նաեւ խորապես ցավում կյանքերի կորստի կապակցությամբ։ Այս կապակցությամբ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Մինսկի խումբը բացառիկ միջնորդական փորձառություն ունի, դրա ձևաչափը ընդունված է կողմերի կողմից, իսկ նոր զուգահեռ մեխանիզմերի առաջարկումը հաշվի առնելով բանակցային գործընթացի ներփությունը կարող է ընդհատել այդ գործընթացը եւ խոչընդոտներ առաջացնել կարգավորման ճանապարհին։ Միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտվում աշխատելու միջազգային այն կազմակերպությունների հետ, որոնք շահագրգռված են արդար ու կայուն կարգավորում գտնել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Հայտարարության մեջ համանախագահները համաձայնություն են հայտնում առայն, որ հակամարտությունը չափազանց երկար է ձգձգվում եւ կողմերը պետք է քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ կարգավորումը արագացնելու համար։ Ընդ որում նշվում է, որ ձեռնարկվելիք միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն բանակցային կարգավորմանը, պետք է հիմնված լինեն փոխհամաձայնության վրա եւ ունենան միջազգային հանրության աջակցությունը։ Համանախագահները խոստանում են ունեցած մանդատի շրջանակներում իրենց աջակցությունը ցուցաբերել կողմերին, այդ թվում բանակցություններին նպաստման եղանակով։ Ընդգծվում է, որ համանախագահները կոնկրետ դիրքորոշումների հարցում ոչ դատավորներ են, ոչ էլ ջատագովներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 13-ին ցավակցական հերագիր է հղել Լիբանանի Հանրապետության վարչապետ Թամամ Սալամին, նոյեմբերի 12-ին Բեյրութում տեղի ունեցած սահմարկեցուցիչ ահաբեկչական գործողության կապակցությամբ, որը տասնյակ անմեղ զոհերի եւ հարյուրավոր վիրավորների պատճառ է դարձել։ Խստորեն դատապարտում ենք այդ անմարտկային ահաբեկչական գործողությունը, որի նպատակը ինչպես Լիբանանում, այնպես էլ տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության խաթարումն է։ Զորակցության եւ սփփանքի խոսք եմ հղում ձեզ եւ Լիբանանի եղբայր ժողովրդին զոհվածների հարազատներին մաղթելով տոկունություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում։ Ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Շուշիի Եզնիկ Մոզենի անվան արեստագործական ուսումնարանը հյուրընկալել է Ֆրանսիայի Սենտ-Էստիան քաղաքի արեստագործական ուսումնարանի մանկավարժական աշխատանքների գծով փոխտնօրենին, երեք վարպետների, մեթոդիստի, ինչպես նաև հյուրերի հետ ժամանած մանկավարժական խորհրդատուի եւ ուսուցիչների վերապատրաստում առանց սահմանների ասոցիացիայի ներկայացուցչին։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյանյանվան արեստագործական ուսումնարանի գործադիր տնօրեն Վասպորա Կարապետյանը տեղեկացրել է, որ ֆրանսիացի հյուրերը ժամանել են ուսումնարանի հանրակրթական առարկաների ուսուցիչներին եւ վարպետներին վերապատրաստելու նրանց համատեղ աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Բացի այդ դասընթացներին անցկացվել նաև հիմնարկների հետ ավելի սերտ համագործակցություն ապահովելու համար։ Համագործակցության ծրագրի շրջանակներում կուսումնասիրվի մեր ուսումնարանի զարգացման եւ հիմնարկությունների հետ համագործակցության հերանեկարները։ Անցկացվել են ուսուցիչների եւ վարպետների վերապատրաստման դասընթացներ, ինչպես նաեւ դասընթացներ աշակերտների հետ։ Մանրամասնել է արհեստագործական ուսումնարանի գործադիր տնօրենը հավելելով, որ վերապատրաստում անցած մանկավարժական կազմին կհանձնվեն հավաստագրեր։ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի մասնագետների բազմապրոֆիլ խումբը հետազոտել է աշխարհի մոտ 1000 լեզուների կիրառումն ու փոխադարձ կապերը, որոշելու համար նրանց ազդեցիկության աստիճանը։ Հետազոտության համար օգտագործվել են վերջին 30 տարում ավելի քան 22 միլիոն գրքերի թարգմանության, Վիկիպեդիայում հոդվածների եւ հեղինակների քանակի, Թվիտտերում գրառումների վերաբերյալ տվյալները եւ մի շարք այլ տեղեկություններ։ Հայոց լեզուն 48-րդ ամենաազդեցիկ լեզուն է ճանաչվել գրքերի թարգմանության մասով 59 ըստ ազդեցիկության Վիկիպեդիայում, 57-ը Թվիտտերում։ Ըստ հետազոտողների հայերենի գրողի համարվում 6 միլիոն մարդ 30 տարում հայերենից թարգմանվել է 1100 գիրք, հայերեն 2139։ Հետազոտությունն նաև բացահայտել է կապերը լեզուների միջև լեզվային մի միջավայրից մյուսին տեղեկատվություն փոխանցելիս։ Հայերենի համար գլխավոր կապակցողներն են համարվել ռուսերենն ու անգլերենը։ Դա նշանակում է, որ օրինակ ֆրանսերեն կամ իսպաներեն գրված հաղորդագրությունը հայալեզու միջավայրում հայտնվում է ռուսերեն եւ անգլերեն աղբյուրներից թարգմանության միջոցով։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, գրականության թարգմանությունների մասով ամենաազդեցիկը ճանաչվել է անգլերենը, որին հաջորդում են ֆրանսերենը, գերմաներենը, իտալերենը եւ ռուսերենը։ Առաջին տասնյակում են նաեւ իսպաներենը, ճապոներենը, հոլանդերենը, լատիներենը եւ շվեդերենը։ Արաբերենը միայն 19-րդն է, չինարենը 20-րդը ըստ ազդեցիկության։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը մեծագույն համաշխարհային սպառնալիք է անվանել։ Այս մասին նա հայտարարել է ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում խաղաղության ինստիտուտում ունեցած ելույթում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքով իսլամական պետությունը մեծագույն ցարահեղական սպառնալիքն է աշխարհում ներկա սերնդի համար եւ չարի մարմնացում։ Իր ելույթում Քերին մեծ ուշադրություն է դարձրել Սիրիայի հարցում Միացյալ Նահանգների ռազմավարության վրա, հիշեցնելով նաեւ Իրանի եւ Ուկրաինայի մասին։ Ելույթից հետո նա մեկնել է Վեննա մասնակցելու Սիրիայի հարցով բանակցությունների հերթական փուլին։ Ռուսաստանի կառավարությունը ամփոփել է Ռուսաստանի ամենաբարեկարգ քաղաքային գյուղական բնակավայրը կոչման համար անցկացված մրցույթի արդյունքները, որոնց համաձայն համառուսաստանյան այս վարկանիշում առաջին տեղը զբաղեցրել է Կրասնոդարը։ Երկրորդ տեղը կիսել են Ուլյանովսկը եւ Բարնաուլը, երրորդը Կալուգան եւ Տուլան։ Հաղթած քաղաքներին կհանձնվեն Ռուսաստանի կառավարության դիպլոմներ։ Կառավարությունը նշում է, որ այս մրցույթը նպատակամղված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտիվության խթանմանը, բնակ կոմունալ տնտեսության զարգացման եւ բնակավայրերի բարեկարգման հարցերում։ Ուկրաինայի կառավարությունը հավանություն է տվել աշխատանքային գրքույկների վերացմանը, այս մասին հայտնել է տնտեսական զարգացման նախարար Այվարաս Աբրոմովիչուսը։ Նախարարը հայտարարել է. «Որոշում ենք կայացրել նաև աշխատանքային գրքույկների հարցով, վերացնում ենք դրանք, օրինագիծը փոխանցում ենք Գերագույն Ռադային։ Կադրայինների աշխատանքը դրանից զգալիորեն կհեշտանա, բոլոր երկրները անցել են դրա միջոցով»։ Նախարարը հիշեցրել է, որ 2004 թվականից սկսած երկրում գործում է միասնական աշխատանքային ռեեստրը, որտեղ արտացոլված են քաղաքացու աշխատավայրի մասին տեղեկությունները։ Ով ուզում է թող տանը աշխատանքային գրքույկներ պահի ու երկգրքույկում կնիկներ ստանա, հավելել է Աբրոմավիչուսը։ Նախարարը նաև շեշտել է, որ աշխատանքային գրքույկների վերացումը նկատի լորեն կհեշտացնի կադրային բաժնի բոլոր աշխատակիցների աշխատանքը։ Մարզասերների համար Երեք քաշային կարգերում աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիկ Դաչինյանը դեկտեմբերի 18-ին Սիդնեյում կհանդիպի ֆիլիպինցի բռնցքամարտիկ Քրիս Պաուլինոին։ Պաուլինոն մինչ այս մենամարտը 14 հաղթանակ է տարել, որից 4-ը նոկաուտով եւ գրել է երկու պարտություն։ Դարչինյանը ունի 41 հաղթանակ, որից 30-ը նոկաուտով, գրել է 8 պարտություն, 1 մենամարտ էլ ոչ ոքի ավարտել։ Ավստրալացի պրոմոութեր Պետեր Մանյատիսը նշել է, որ Պաուլինոն երիտասարդ ու տաղանդավոր 22-ամյա բռնցքամարտիկ է եւ վստահ է իր հաղթանակին, քանի որ Դարչինյանը արդեն 39 տարեկան է ու նրա լավագույն տարիները արդեն անցյալում են։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկը առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, հնարավոր է 15-20 մետր արագությամբ քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։ թվականին ծրագիրն ավարտվեց